a drugi sat posvjetit ćemo hadisu Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam i to hadisi koji su zabilježili imami Buhari i muslim zajedno, znači mutafekun alaih hadisi koji su inače najjači što se tiče same ocijene. I to nisu ograničeni samo na fik, kao što je umetu lahkam, nego su ograničeni, odnosno govore o svim poglavnjima vjere, počevši od izmišljanja hadisa na Allahov poslanika sallallahu alaihi wa sallam, pa nadalje do svih وما أدب تزبير كزغس اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان